Հարյուրավոր քաղաքացիներ Երևանից գտնվում են Ստեփանակերտի օթանավակայանի Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի շտաբի մոտ զորահրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպման պահանջով։ Այսօր տեղեկանալով, որ Անդրեյ Վոլկովը հանդիպում է ունենում կառավարության մի շարք պաշտոնյաների հետ, հավաքվածներից մի խումբ քաղաքացիներ վերադարձել են մայրաքաղաք Վոլկովին կառավարության շենքի մոտ հանդիպելու համար։ Քաղաքացիական ակտիվիստների խոսքով հավաքն ինքնաբուխ է, իսկ պատճառը շարունակվող շրջափակումը։ Здесь, в общем-то, пришел командующий Волков. Люди хотят у него узнать, что нас ждет. Потому что вчера люди были, я не была, но люди были в этом, там, где миротворцы. Никто не вышел, вышел заместитель его, ничего толком не сказал. Сейчас хотят у главного человека узнать, что предстоит нам делать тут. Уже сколько, сколько дней блокады. Дело в том, что никуда не годится, что хотят, чтобы голодные обмороки были тут. уже продовольствия нет. Я понимаю, что никто не голодает, но в такой ситуации, когда ни, ничего не, непонятно, обещают, обещают, обещают. Я думаю, что руководители должны выйти к людям и правильно сказать, чтобы люди не паниковали, вот так не собирали. հստակ հասկանում ենք ադրբեջան-ռուսական տանդեմը կամ ռուս-թուրքական տանդեմը հստակ ուզում է այս պահին ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի Հանրապետության վրա միևնույն ժամանակ հայաթափել եւ Ադրբեջանի նվիրել Արցախը։ փակել ճանապարհը, չթողնել որևէ կենսական շարժա, հիվանդներին չթողնել տեղափոխել կամ հատուկ են թողել, չթողնել որ մտնի տարածք սնունդ, դեղորայք, ձմռան կեսին բռնել գազը անջատել, դա դրանք terrorներ է մարդկության հանդեպ։ Դա հանցագործություն է մարդկության հանդեպ, որը Ադրբեջանը անում է։ Եվ մենք հասարակ որպես հասարակ ժողովուրդ ընդդիմանում ենք, որ թույլ չտանք դա, որովհետև հստակ է, Թուրքը 21-րդ դարում եւս ուզում է ցեղասպանել մեզ, եւ մենք պետք է ամեն գնով խուսափենք, թույլ չտանք, որ մեզ ցեղասպանեն եւ չլքենք մեր բնորանը։ Հավաքվածներին այդպես էլ չհաջողվեց հանդիպել Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցը ներկա է եղել հանդիպմանը։ Մտահոգ քաղաքացիների հարցերին նա է պատասխանել։ Մոտ 40 րոպե տևած զրույցի ընթացքում քննարկել են 16 օրում ռուս խաղաղապահների կատարածը, ասել է Բաղունցը։ Հարցին թե երբ կբացվի ճանապարհը, այդպես էլ հստակ պատասխան չի տրվել։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը առաջարկում է պատվիրակություն կազմելու, ուղարկել Մոսկվա՝ ուղիղ երկխոսության մենք մեր իշխանություններից պահանջելու ենք հասարակության կողմից ձևավորել մի խումբ, բանակցային խումբ, որով պետք է պարտադրենք մեկնի Մոսկվա համապատասխան ինչ որ պետական մարմինների այրերի հետ հանդիպի, հարց ու պատասխան ունենա գա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Օրվա երկրորդ կեսին քաղաքացիական ակցիայի մասնակիցները վերադարձել են Իվանյան համայնք կենտրոնակայանի մոտ նույն պահանջով, բայց մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին, փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցին ու падգամավոր Արթուր Հարությունյանին առաջարկել են միանալ իրենց ու գնալ օթանավակայանի մոտ։ Առաջարկը ողջունել են, բայց դեռևս չեն միացել։ Տիգրան Պետրոսյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով տեղեկացրել է, որ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի շտաբն իրենց կողմից շրջափակված չէ եւ գործում է բնականոն հունով։ Նրա խոսքով ակցիայի մասնակիցները մնալու են օթանավակայանի տարածքում մինչև հանդիպեն ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ եւ նրան փոխանցեն իրենց պահանջները։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։